Matthew chapter 24 Και εξελθόν ο Ιησούς από του ιερού, επορεύετο και προσήλτον ηματιτέ αυτού, επιδείξει αυτό τα σηκοδομάς του ιερού. Ότε αποκριθείς είπεν αυτής, ου βλέπετε ταύτα πάντα, αμήν λέγω ημίν, ου μη αφηθεί ο δηλήθος επιλήθων, όσου κατεληθήσετε. Καθημένου δε αυτού επί του όρους των ελαιών, Προσήλθον αυτό ηματιτέ, κατήδιαν, λέγοντες, είπον πότε ταυτα έστε, και τι το σημείον της εις παρουσίας και συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, βλέπετε μήτης ημάς πλανήσει, πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου, λέγοντες, εγώ ημί ο Χριστός και πολλούς πλανήσουσιν. Μελίσετε δε ακούειν πολεμούς και ακούας πολεμών, οράτε μη τροείστε, δίγα αργενέστε, αλλού ποέστην το τέλος et γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσον τελημοί και σεισμοί κατά τόπους, πάντα δε ταυτά οδυνών. Τότε παραδόσουσιν ημάς εις θλιψήν, και αποκτηνούσιν ημάς, και έσεστε μεσούμενοι υπό πάντων των εθνών, δια το όνομα μου. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί, και αλλήλους παραδόσουσιν και μισήσουσιν αλλήλους και πολλοί ψευδοπροφήτε εγκαρτίσονται και πλανήσουσιν πολλούς και διά το πληθυντήν ή την ανομίαν συγγίσεται η αγάπη των πολλών. Ό,τι υπομεινάς εις τέλος ούτως σωτήσετε και κηρυκτήσετε τούτο το Ευαγγέλιον της Βασιλειάς εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν της έθνησιν και τότε ήξει το τέλος. Όταν της ερημόσεως, το erimossios, δια Daniel του προφήτου, εστός εν τόπο Αγίο, ο αναγινώσκον νοητό. Τότε, η εν τη Ιουδαία φεύγετουσαν εις τα όρη. Ο επί του δώματος μη καταβάτω άρε τα έκτης οικίας αυτού. Και ο εν το αγρό μη επιστρέψα το πίσω άρε το ημάτιον αυτού. Είδε τις εγκαστρίεχουσες και τες τυλαζούσες εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύκεστε δε ή να μη γεννητε η πηγή ημών χειμώνος, μη δε Σαββάτο. γάρ τότε θλίψεις μεγάλη. Για να απάρχης κόσμου έως του νυν. Ουδου μη γεννητε, και ήμι εκολοβότησαν οι ημέροι εκείνε, ουκανε σώθη πάσα σάρξ. Διά δε τους εκλεκτούς, κολοβοτήσονται οι ημέρη εκείνε τότε εάν οι αντισημινήποι «Ιδού, όδε, ο Χριστός, ή όδε, μη πιστεύσετε, εγκαρθίσονται γαρ ψευδοκριστή και ψευδοπροφήτε, και δώσουσιν σημεία μεγάλα και τερατα ωστε πλανάστε οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού, προήρικα ημίν, εάν ον υπόσιν ημίν, ιδού, εν τη ερήμο εστιν, μη εξέλτιτε», ιδού, εν της ταμής, μη πιστεύσετε, ως τραπή εξέρχεται από Ανατολόν και φαίνεται ως δυσμόν, ούτως έστε η παρουσία του βίου του ανθρώπου. Όπου εάν η το εκεί συνακτήσονται οι αητοί. Ευθέωστε μετά την τρίψην των ημερών εκείνων, ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού, και οι δυνάμεις των ουρανών σαλευτήσονται, και τότε φανίσετε το σημείο του βιού του ανθρώπου εν ουρανό, και τότε κόψονται πάσε οι φίλοι της γης και όψονται τον βιόν του ανθρώπου, ερχόμενον επί των εφέλων του ουρανού, μετά δυνάμιος και δόξης πολλής. Και αποστελεί τους αγγέλους αυτού μετά σαλπίγκος μεγαλής, και συνάξουσιν τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσαρών ανέμων, απ' ακρών ουρανών έως των ακρών αυτών απόδετη σικής μάθετε την παραβολήν. Όταν ήδη ο κλάδος αυτής γεννητή απαλός και τα φύλλα εκφύει, γινώσκεται ότι εγγύς το τερός. Ούτως και εμείς όταν ήδη τη πάντα ταυτά, γινώσκεται ότι εγγύς εστιν επιτήρες. Αμήν λέγω ημίν ότι ούμι παρέλτη η γενιά αυτή, έως αν πάντα ταύτα γεννηθεί. Ουρανός και η γη παρελεύσετε, είδε λόγι μου ούμι παρέλτωσιν περίδε της ημέρας εκείνης, και ώρας ουδής είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ουδέ ο Υιός, ημί ο πατήρ μόνος, ως η μέρη του Νοέ, ούτως έστι η παρουσία του βιού του ανθρώπου. Ως καρίσαν εν τις ημέρης εκείνες, τες πρώτου κατακλυσμού, τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες και γαμίζοντες, αχρήσιμερας εισήλθεν ο εις την κυβωτών και ουκ εγνωσαν εως ήλθεν κατακλυσμός και ήρεν απαντάς, ούτως έστι η παρουσία του βίου του ανθρώπου. Τότε έσονται δύο εν το αγρό, εις παραλαμβάνεται και εις αφίεται. Δύο αλήθωσε εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφίεται. Γρηγορείται ούν ότι ουκ είδατε ποια ημέρα ο Κύριος ημών έρχεται εκείνο δε γινώσκεται, ότι ήδη ο οικοδεσπότης πια φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγορήσεναν και ουκανίασεν διορυκτήνη την οικίαν αυτού. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι, ότι ιού δοκίτη ώρα ο βιός του ανθρώπου έρχεται. Τί σαραέστην ο πιστός δούλος και φρόνιμος, ον κατέστησεν ο Κύριος επί της οικετίας αυτού, του δούνε αυτής την τρόφιν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού, ευρυσίου το ποιούντα. Αμήν λεγουήμιν ότι, επί πάσιν της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτον. Εάν δε είπε ο κακός δούλος εκείνος εν τη καρδιά αυτού, κρονίζει μου ο Κύριος, και άρξητε τύπτην του σύνδουλους αυτού, εστί δε και πίνει μετά των μετιόντων, Ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου, εν ημέρα ιού προσδοκά και εν ώρα οι η δικοτομήση αυτών και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών τύση, Εκεί έστει ο κλαπτμός και ο βρυγμός των οδόντων.